Արցախյան բանահյուսություն։ Մշակումը Արմեն Սարգսյանի։ Առած ասացվածներ, անեծքներ, դարձվածներ, մականուններ։ Հարի մռածը Խուրմունջուղեցի Ռուբենը մենց մեռնված հորդ քշերնի ամոնում գյումը տեսնա Եղեկովը այնա սրսրտաս ճարը կտրած, էշիմ փալանը վրա ունես տինիս գուվեն իրա, որ մրսը վեջ վրթատե։ Քշանակ շերավ յուտուր կնեգի շուշիգի։ Քիսա որ հիվներն ապրուտա լա կյումին տորնը պինասա ծովոցու կցիս։ Ռուբեն ահարը մռած է բայ էշիմ պոզերը պսալա։ Ռուբենը դուսակյաս իսկ ունայինիս աղջի էշին պոզերը չպսալ է, պալաննըմ տրալկով են իրան։ Դե ծենիտ կտրեք, հանի վեշ մինս կացալ չի։ Ամա դե խորմուն ժողոցուց անա պենքը պրծնի, սյասին իրալո խվկվասին, ամմն հինչ գիդաս աշխարկավս միննես։ Էտ որանց տեսնել, Ռոբենին անամը տնումն հարմռած։ կատուկ շռողը սուսուցը վարտանը մինոր հանդանքյամատոն մննանգյուն վեր երկու լիտրանուց մազնեն բանգան ենա կամոդումը օ զման միլավ թանանե գլխեն քաշի կամոդը պենում ատսնում ամանը տերտակ դու մելասել կնգի թմփծրալա ակնեկ մածնու հորա կնեկ նասմա դե գիտամ բելքես կատուն կերալա Վարդանակատ ընտնում է կշրքեն, կշռում, տեսնում դյուս 2 կիլո։ Գլխեն դուտման փռնում է ասում է, հա շանքած, ես թակատունա պամածուն հորա, թամածուննա պակատուն հորա։ Ես նաղլը շերավ մինա տերնում, այդ վղտանցել Վարդանեն անմը մնում է կատուկ շռող։ Կնանոցը ցավը Мэт վնդցան դեր կնանը կեհվա կումոն ոստուցուն ղա չանկանոն վեր խոխա պիրիլիս քաշած ցավ ընկեսը տան յուրած մարդկանցը։ Աստուց սկանոմա գցում փռնում ցավ ընկեսը տամ խոխոցը հորը։ Ուրերան մինոր այդ կնոնացա մինին ցավը փռնումա հերևան են մարդը ցավան նհդ սասը գցումա շենը բանուց չկցի խոխան ուրան անայա այդ կնանը կտեսնում որ իրանց փոչերը պեցննելու Ետ կինեմն ըստուցեն վնտթա հա, աստված գալաթեն կրալ։ Լողցավը մզդո։ Հələ մին թաբաղել իվիլ, թաչե հայտարակ կդեռնանք։ Ասում ունե տորվանից էլ աստված կնան ուցուցավը ուրկուտակումա։ Ըտրա հետ էլ խոխեքի իտի տիժերեն լույս աշխարհքյամ։ Մարտին Գյանքը ասում Աստուծ վար աշխարհը ստեղծալա։ Մարտին 30 տրնվա ցանկ հատվալ, էշիննան շանը 60։ Մարտին աշկը տականել ցակ այրալի, լաց լվացարալ, հարայրոց, էշիննան շանը ղաչան գրալ, թեթատվալ, տանց կյանքն կեսնել երկարալ։ Աստուծ կզնվալա, անես կտվալ թա դևարտը հենցա։ Մինչև 30 տարեր մրթվարի ապրե։ Ատրանայետը էշշնոման կորցրա չրչարվե, վերջումն էլ պռավ է, շանուր քաշի։ Դե հենց էլ մինչե մենք ըստ ուծեն անեսկը կդարվում է։ հարտնան պատրոնը։ Քյոնը ադաթա, թազա հարտնը պատրոնն վներ լվանոմա, պատրոններ փուլա յամի խալաթատամ։ Օրտնում հարտնանը։ Ասմն մհդ Իտի մին հարտնը պատրոնեն վնները լավացալա, պատրոնը երկովս գյատվալ թա ապրես հարտնը։ Երկովս գյեմ տամ, ամմն վնանս մինը, տար խարջի։ Այդ հարտնն էլ դլոթի գրածայնում, ոչ տարալա, ոչ բերալ թա, ապա 4 վնանը բիդերե, 4 վս գտվի։ Պատրոնը սկացալա, քեփին նիե եկալ, հարտնանան ախրավալ։ Ասում եմ այդ օրվանից էլ ադաթ հանգալ, որ հարտնը պատրոնն հետ խոսելուց։ ինքնավը Ղարաբաղը մարդն թաղում Էքսյուրութանա չկելանը արևոտուսկյալը բարեկամներ են մինե քնումա հնգիստրանավ հնցնում հանց բիդի քինի վեր հղեննի մարդու ջիհի վեճ ջիհիլիսել բիդին հտը խոսովիչ վեր քնումա տեսնում ամմեն ինչ տեղը տեղենա հնգիստրանեն վղեններ նեկաշչի կյամա մռլատոնու թա լոխ տեղնա ինքնա ինքնա մենգել վղը Տղատել է դորվանից անամը մնացալա ինքնավեր։ Քմբա Միսով տարե աստուց ուզիսա ժողովուրդին փորձի պարամարթա տերնաս ընգնես շինետ կնեն ստյուրընդուրանա հաց ուզիս։ Ոչ մինը պատարչի տեմոնես դրան։ Ոչ քասի, ոչ հարուստ։ Աղրը աստուծնեա մնես մին ճեղած տեսնած մինջայել հարտնը խոխանտեշին ենա ալերգես։ Որ տրանայելա հացուզիս, այդ հարտնը պիրիսա թայդի խմորոնես, մին պատար տոշան կատնը կթես միզիս իրա, որ հացը կոշկ չինի։ Ահատ, ահալ թապալ կրականես, կյոնբատ խես, տաս պարավեն։ Աստուտ ուտեսա օրտնանք տաս։ Ասես են այդ օրվանից էլ կյոնբան դի քաղցրա։ Սևնան սիպտակը։ Քյոհնազրուցա, ասմալա պրճան, վղճիլել։ Չուրկուպիլոր սաղ ջուրելել, էտ ջրումըտել էրկու ղուշ, մինը սև, մինը սիպտակ։ Մըտ է սև ղուշու ենգելա ջիրին տակը, ընդղան վղ պիրալ տուվալ սիպտակեն։ Իտի ամնոր պիրանումը վղա պիրում, սիպտակ ղուշնել թուպարալ, թուպարալ թուպ, մին վղը թումշինալ, ըտրան այլ երգերի կույացալա։ Սև գուշնել տսալա փխլոթունու քաշալ։ Մհդել օղ կարալ, վիրանան վղն տեղակ քարերան վերտարալ աշխարհքս լծվալ։ Ըտրահտել ասմն սիպտակը բարիա սվը չար։ Ընսան են խուխեն ետը մծանալը։ Աստուծ Խվակալալող հիվներ են թա վետ ծնիկ, ծերծեքին լյուզ կտակ, չուրուցնեք, հանցուջելի վննկենա, հանցուջելի շորկյա։ Լող կլող ընտամ, ընսան են անակման, հետել ասմա, ես կարել չմ սրտմայ եմ ինիս։ Աստուս կզնվալա մարդին անստվալ։ Դևեր դու կզան այլացան խոկեսս, կուծեք հետ թող մինտարը տոշիտ կենա, իրեք տարել ծույնանըտ։ Տրանայետ նայվելը հիվեններուն ցեկերը հəmən օրը շորնկամ, ամա ընսանենը այդքան յետե։ Խամակյարը Մի մարդու աշկ շատ սականիս։ Ամեն դնում սեսա։ Է, վաղս խրեգա, վաղս խրեգա։ Վրշատ վայվրոդանես, շինացեք տնս ընտրամինդուզան թա վաստո, ինչքան վաստաս, մինչև դեղ վղը քունուտա։ Էս մարդը հապեբնենգած վազատաս, վազ, հարակյատը կործնեսա վրինգիս։ Մրիստը էլհա յուրան կործնես չի, աչի ծերքը մկնեսա առաջը յանիքի էսքաննելա իմս։ Օխտը դերը Օխտը դեր մսլհաթննես վեր Շերը մարտիմին կոլակինի պիրի ացեն եղծուն կարասը կիվտ կեվատ խմեն վեր մտնեսա կոլնեն լացրած պիրիսն ըծս կարասը կիվտնեն տակավտաս թախմեն մնասն մինի մինուն իրեսու իշիս դումելասել ամմը մինե մին կոլա ջյուրա պիրալ մտածելա վեր խառնվելա կանավեց կոլա կինունն հետ մահլում չիննական Մարտնան գյումաշը։ Ցյունը հաշվարկը ունեսա հիվենայ մնասն գյումումը պրնչիս։ Մին լոդուր մարտու խոչեն իստա գյումաշին։ Նիա մնես գյումը թա ներող կնեսե գյումաշ ախպետ։ Ստարե աշխարհքս վերա կողալ։ Խոչիլալ թա թուփանին։ Գյումաշն ասմա։ Ես քարել կոտեն քինի քարպեջ։ Մարտը դուսակյաս տեսնաս քարեր լող սարած տապանկացած քուրուփոշման յետա տերնաս կյաս կյումաշի իշիսա իշիս թա հատետիա է վերմատ նուհալանիս աստուցեն քարերնել չի բաշիրենես թա հվակե դեքինի ես արոջ կանեմ յոլակինիմ քինե աման պեր քթե տար խոխեկի ծմրնահանրա